Сега продолжуваме со... Се секавате која беше наредното исцеление? Беше исцелението на царот Езекија. Со смоквите. Кој од вас сака да јаде смокви? Кего? Кој не сака? Добро, значи сите сакаме, така. Навистина, смоквата е прекрасно овошје, но Библијата ни зборува дека се употребило и како лек или начин на исцеление. Како е тоа можно, ќе се запрашаме. Но тоа нема да биде сега нашата главна тема, туку прво ќе се помолиме ќе се помол, односно ќе го прочитаме извештајот што му се случило на царот Езекија и како тој се помолил за негово исцеление. На самиот почеток би сакал да, ви, да отвориме во втората книга Дневникот или Летописи, зависи сега како ви се вика во вашите преводи. Втора книга Летописи, и дневникот. Ке ви кажам зашто прво почнуваме со извештајот во, во дневникот. Знаете, историјата на израелските и јудините цареви е запишана паралелно и во книгите на дневникот и во книгите за царевите. Значи, прво ќе почнеме со дневникот, затоа што книгите на дневниците, значи, или летописи, се официјалните податоци од архивата на израелските и јудините цареви. Значи, тоа е она што би можеле да го наречеме официјалното владино сообщение, владината верзија на настаните. Истражувачите забележале дека помеѓу дневниците и книгите за царевите, кога се збори за исти настани, постои известна разлика, не разлика во материалните факти, значи не си противречат тие меѓу себе, но се забележува дека во, во летописите постои еден вид пристрасност. Значи, малце по е шминка на историјата на царевите во летописи, без толку нивните гревови, без многу-многу, сега некои тешки гревови мора да се споменат, меѓутоа, на некој начин малку е тоа во блага, по блага форма изнесено, за разлика од царевите. Значи, зашто тоа е така? Затоа што извештајот од летописи потекнува од царските архиви. Тоа е официјалната владината верзија. И што ни кажува сега да прочитаме владината верзија, значи? во втора книга Дневникот, 32 глава, ќе почнеме да читаме од 24 тиот стих. Веднаш откако се наведува извештајот за тоа како Господ го спасил јудиното царство од агресијата на асирската војска и асирскиот цар Сенахирин, на еден многу чудесен и величествен начин, кога еден единствен Господов ангел во една ног ликвидирал 185 илјади асирски војници. Замислете, каква е Господовата војска. Навистина, како што би рекол апостол Павле, ако е Господ со нас, кој може да биде против нас? скапаниот НАТО пакт е една обична играчка или мравка која што може да се сгазне и без да се забележи. Толкава е силата Господова, ако сме соединети со неа, се разбира. А без неа, тогаш ние сме мравки, <laughs> кои што можеме да бидеме прегазени и од најлесните искушение. Во тие дни, значи 24 стих, се разболе Езекија до смрт. Не ни се кажува каква била оваа болест. Но била смртоносна болест. До смрт. И сега што вели извештајот? И му се помоли на Господ. И тој послуша и му даде знак. И што вели 25 стих? Но Езекија не му благодари за направените му добрини, зашто срцето негово се возгордеа. Затоа гневот Божи падна врз него, врз Јудеја и врз Ерусалим. Но што Мезекија се понизи поради горделивоста во срцето негово, тој и јерусалимските жители, гневот Господов не падна врз нив во деновите на Езекија но затоа тоа беше одложено според законот на причини и последица за другите генерации. Е сега, како гласи, ова беше извештаот, значи, во летописи. Видете колко е извештајот и ова е вдахновено Божие Слово. Значи, да се разбереме, дневниците не се дело на човечки фингерајке, тој е популарен збор денес. Но, забележувате, бидеќи податоците се само од царските архиви, многу-многу и не се кажува какви се и кои биле деталите. Значи, да, се споменува дека Езекија се возгордел. Се споменува дека се покаял. Се споменува дека се разболел пред тоа и се молел за исцеление се споменува дека Господ заради неговото покаяние ја одложил казната врз Ерусалим за по неговата смрт. Овие работи ќе ги најдеме и во царевите. Се разбери и во самата книга на пророкот Исаија се зборува на оваа тема. Но прво би сакал да го прочитаме извештајот во втората книга на царевите. И да видиме како таму е опишан целиот овој настан. Втора книга на царевите, 20 глава. Дали сме таму? Почвам да читам од првиот стих. Забележите се какви детали имаме во овој опис. Во тие денови се разболе Езекија до смрт. Тогаш дојде кај него пророкот Исаија. Овој детал го имавме во, во дневникот? Не. Тогаш дојде кај него пророкот Исаија, синот Амосов, И што му рече? Вака вели Господ, среди ги работите за домот свој, зашто ќе умреш, нема да оздравиш. Какви страшни зборови. Овој се мокниот Господ, кој што воскреснувал мртви преку Илија и Елисеи, а да не зборуваме за Христовите чуда со векови подоцна, и кој што исцелувал неизлечиви болести, например лепра, нама новата лепра, стерилноста на Ана, така да речеме. Тој истиот Господ му вели на еден верен и добар цар, какви што биле редки во историјата на царствата, на поделеното царство, му вели, нема да оздравиш среди ги работите во домот твој, уреди ги, значи, уреди ја целата твоја заоставштина, зашто ќе умреш, нема да оздравиш. Зошто вакви зборови? Сакате ли да ви бидат кажени вакви зборови? Што треба да разбереме ако ни бидат кажани вакви зборови? Вчера гледавме една проповед од братот Реде Карло, кој патем речено денојве му почина таткото, па јас изразив сочество до неговата сопруга и до него лично преку имейл. Во проповета што тој е имало држано некаде декември месец во една, во една црква кај што јас бев своевремено, една индиска црква во Мериленд, во близина на Вашингтон, црквата каде што членува Клифорд Голдштайн, инаку, со кого тогаш се запознав таа самота со него. Тој кажа вакви зборови, јас не би сакал да умрам. Не би сакал никојаш да умрам. Би сакал, значи се родив, да живеам низ овој свет и да отидам право на небо. Дори додаде, јас воопшто не сум некој садист кој што копнеам да бидам прогонуван, например. <laughs> може би некој така сак да се прави херој во последното време. Навистина мудри зборови, навистина скромно, но паметно. Но, дали тоа ќе биде така? Со сите нас. Зошто Господ не само дозволува, често пати велиме дозволува, туку во некои случаеви и категорично сака некои негови деца попрво да заспат во гроб, отколку да продолжат да бидат живи повеќе време. Зошто? Можеме да најдеме некои извештаи, не би имале време да ги читаме сите, каде што Господ им вели на некои верни цареви, ти ќе умреш, или тоа обично се кажува со еден жаргон, ќе бидеш прибран при твоите татковци, така се вели, и твоите очи нема да ги видат злата, што ќе ги испратам врз овој народ. Господ сакал тоа да биде случај и со Езекија. Езекија бил еден од редко верните цареви. Ако Езекија тогаш умрел, кога Господ рекол, целиот извештај за неговиот живот и за неговото владење во Библијата ќе ни беа прикажани без никаква мана. Мегутоа, дури и верните цареви имале мани. Подоцна и царот Јосија, ќе видиме, имал една мана, неразумно излегол во битка против советот на, на пророците, неразумно му се спротивставил на египетскиот фараон, иеко египетскиот фараон дури не ни сакал да војува со него. Едноставно сакал само да помине со својата војска низ Јудеја за да војува со Вавилонскиот цар но Јосија неразумно се спротиставил и загинал. Тоа можеме да го споредиме со случај каде што некои верни, како што знаете, има и некои верни проповедници и мисионери кои што, например, загинале во сообракајка или им се случила некоја друга трагедија, чисто од човечка неразумност. Но има случаеви каде што смртта не можела да биде избегната и каде што таа била Божја волја. Зошто? зато што таков е случајот и со царот Езекија. За да го разбереме ова подобро, треба да го прочитаме остатокот од текстот. Значи, Исаја му, да, му, дава, му носи на царот една ваква порака. Ке умреш и нема да оздравиш во името на Господа. Што направи Езекија? Нешто што сите ние би го направиле, човечки гледано. Се сврта Езекија со лицето кон зидот и му се помоли на Господ велејки. Забележите како се моли овој јудин цар. О Господи, спомни си дека јас одев пред лицето Твое верно. Со срце предадено на Тебе и го правев оно што беше правилно пред очите Твои и заплака Езекија силно. Колко ова звучи искрено, човечки. Езекија, тука гледаме, почнал да се сожалува себе си. Тој навистина се сожалувал себе си. Зошто да умрам, Господи? Па јас бев верен. Па јас одев по твоите патишта. Па јас го правев оно што беше правилно пред очите твои. Зошто да умрам? И заплака силно се вели. Можеме ли да се го замислиме како ова било? Дали нам не се случило вакво нешто? Дали некојаш доживуваме таква психичка, ако не и физичка болка, да речеме од некоја болест, да вака заовкаме, да заплакаме, сожалувајки се себе си, собствената душа. Не се работи тука за плач на покаяние или така наречената побожна жал, за која што зборува апостол Павле. Туку се работи чисто за човечко самосожалување. И се внимајте што вели четвртиот стих. Исаија уште не беше излегол од средниот двор, Че Исаја му ја дава пораката и, и се излегува, си чекори надвор. уште него напуштил средниот двор и дојде Словото Господово кон него. Видите колку бргу Господ реагира на молитвата на овој цар. Ова чисто човечка, само сожалувачка молитва. Врати се и кажи му на Езекија, владетелот на мојот народ. Вака вели Господ Бог на твојот предок Давид, ја чув молитвата твоја. Ги видов солзите твои. Види какви детали. Езекија заплака силно, прочитав. Ги видов солзите твои. Господ наведува детали за да, за да не убеди дека не му се познате сите детали од нашиот живот. Три најбезначајните. Јас ке те излекувам. На третиот ден ке отидеш во домот Господов. Ке бидеш на нозе. И што му вели? И ке додадам кон деновите твои 15 години. И ке те спасам од рацете на асирскиот цар, тебе и твојот град, и ќе го заштитам тој град заради себе и заради мојот слуга Давид. Интересно. Не само што му ветува сега со нова порака, ревидирана порака, дека ќе го излечи, туку му вели, ќе ти додадам 15 години. Што значи ова додадам? Ова е најбитниот <laughs> најбитниот збор во целиот извештај. Господ сака да каже, овие наредни 15 години што ќе биде жив, ти ги давам како додаток. Инеку, по моја волја, по мојот памет, требаше да живееш до сега. Се поставува прашање, Дали постои нешто од Бога одредено до кога ни е векот на секој од нас поединечно? Дали постои нешто такво? Се разбира, треба да земе многу фактори предвид, за да одговориме на едно вакво прашање. Но гледаме дека во случајот на Езекија му било одредено до кога да живее по Божја волја во зависност од сите околности во кои што тој се наогел и не се разбира околностите во кои што се наогело јудиното царство и така натаму. Кога Езекија побарал здравие и исцеление, Господ го вослишува, но зошто го вослишува? Дали е Господ некој таков родител, или таков карактер, или таков тип, да речеме, што кога ќе рече не може, и ние почнеме да се лигавиме, ама е, те молам, тој ќе омекне и ќе рече, е, во ред, ајде. Ке ни се сожали. Дали Господ така поставува? Дали е таков карактер? Не. Од целиот преостана дел на Библијата, јас не можам да заклучам дека тој е таков карактер. Ми се допадна зборовите на еден проповедник од, мислам дека беше од Нов Зеланд, ако не се лажам, или од Австралија, кој што во приватен разговор со мене ми рече, внимавај Господ е крајно или екстремно рационален. Што значи, какви год да се чувствата негови, тој може и тој на вистина многу повеќе од нас жали за некои работи, за кои што ние жалиме. Но, тоа не значи дека тој постапува според чувствата. Господ има чувства, но не постапува според чувствата би бил слаб, лабилен карактер, кога така би постапил. Тој секогаш постапува според разумот. Тој може да жали многу повеќе од нас, кога би, кога навистина он би леел солзи, Може да сите океани на, на светот не би биле доволни да се споредат со солзите што тој би ги излеал за да се види длабочината на неговата жал, неговите чувства. Мегутоа, тој никогаш нема да постапи спротивно на разумот, спротивно на, на правдата, на оно што, што треба да биде, на најдоброто решение. Зошто тогаш во овој случај го вослишува Езекија, така да се изразиме вулгарно, кога овој му се излигавил за исцеление. Само за да ние бидеме поучени од овој случај, да видиме зошто Господ, кога ние денес го молиме за исцеление, дури кога е се во ред, се друго да е во ред во нашиот живот, и искрено го молиме за исцеление, зашто често пати тој не исцелува туку дозволува, ако треба, и да се умре. Од примерот на Езекија треба да научиме зошто е тоа така. Господ го вослешил Езекија, неговата само сожалувачка молитва, само за да нам ни покаже што би било кога би било. Да ни ја покаже алтернативата, алтернативната историја. И на вистина, Така и се случило. Но да ги завршиме зборовите од шестиот стих. Значи, ќе додадам кон деновите твои 15 години и ќе те спасам од раците на асирскиот цар тебе и твојот град и ќе го заштитам тој град заради себе и заради мојот слуга Давид. Тогаш рече Исаија, земете суви смокви. Ева ги смоквите изедоа и ги наложија на чирот и тој оздраве. Е интересно, дори сега ни се кажува <laughs> што болест имал Езекија. Сте пробале вакво исцелени. Со суви смокви да се лечи чир. И тој оздраве, вели. Се закјавате во дневникот, што друго ни се каже во врска со исцелението? Таму во еден стих се кажа и неговата молитва и исцелението. Се кажа дека Господ му даде знак, Е сега, зошто бил потребен знак? Дали воопшто бил потребен знак? И тоа е одраз на нашата човечка природа. Значи, Исаија го направил сето тоа, му ги кажал овие зборови на царот, таа ревидирана порака, отпосле, после неговата молитва, и Езекија му рече на Исаија, каков е знакот дека Господ ќе ме излекува и дека на третиот ден ќе одам во домот Господа?“ Замислете. А овде станува збор за верен цар. Овде да не станува збор за член на комунистичката партија. Овде станува збор за верен цар. Видите какви биле евреите. Господ уште во времето на Мојсей рекол дека неговиот народ е тврдоврат народ. Народ кој што е маловерен, Христос ке рече, дори и на своите ученици тоа ке му вели. Значи, на неговите следбеници, не на неговите непријатели од истиот народ, туку на неговите следбеници. Роден неверен, маловерни. Докога ќе ве трпам? Му скиснало на Христа во неговата човечка природа и тој тој го чувствувал тој товар, тоа маловерие, често пати и неверие на своите следбеници. Зато и можеме да се замислиме зошто бил воодушевен, кога еден незнабожец, римски капетан, значи окупатор, офицер на непријателска сила, ќе покаже вера многу поголема од она на Израел. Ќе му рече, не мора да доаѓаш ти 20 километри до мојот дом. Ти само кажи збор и ќе оздрави мојот слуга. Некој си пагански роб во неговата касарна. Христос се воодушевил. На вистина ви велам, ниво Израилот не најдов ваква силна и голема вера. Гледаме самите еврейски цареви биле маловерни. И кога имале кога, кога биле верни, значи кога имале вера, биле маловерни, значи била мала таа. Се разбира, со слаба и со мала вера, рековме, може да се придвижат планини, да не го забравиме тоа, од лекцијата за Нааман. Но, сепак тоа била мала вера. Езекија побарал знак, не било доволно тоа што го рекол Исаија. Може би си помислил, Исаија сега се вратил за да ме утеши. Ја пак, може би, пак и умрам, ама демек да ме излажат дека нема добро. Помало дете да ме смират. Може и такви мисли поминувале низ неговиот ум. Е сега кога бев мал и многу плачев, не однесува во едно село, во село Буринец, таму Западна Македонија, близу Дебар. И имаше таму едно јагне, таму поминавме, мислам, цела седмица дека поминавме, не се секија, многу одамна беше. Имаше едно јагне кое што очувот на мајка ми, значи сопруг на баба ми, требаше да го заколе, за да после се пече, се јаде. <laughs> И, јас толку го засакав јагнето што плачев, плачев и барав, значи кренев цела <laughs> прашина, никако да не се заколе јагнето, никако, во никој случај не може да излезат на крај со мене и на крај ме излажа, ми рекоа дека нема да го заколат, туку дека човекот ќе отиде во град и од таму ќе купи месо. Ме излажа, го заклаа јагнето, но ме излажа дека месото било купено од град. Понекојаш родителите и така постапуваат. Езекија може би помислил дека Господ така постапува, сега со него. Може би, за да не плачам, сака да ме смири со оваа втора порака, а јас пак ќе умрам. Затоа јас ќе барам знак. <laughs> Много интересно. Исаја одговори, еве ти знак од Господ дека Господ ќе го исполни словото што го кажал. И сега следува нешто фрапантно. Нешто што ја засега не само планетата, целата планета Земја, туку целиот сончев систем. Заради маловерието, заради детинскиот ум на јудениот цар, се случува нешто од астрономски размери. Сакаш ли да отиде сенката 10 степени напред, одеднаш, или 10 степени назад? Со други зборови, Сакаш ли сакаш ли денот одеднаш да се помести за 10 часа на напред, например ако е пладне, да биде ноке, или сакаш на назад да биде предходната ноке. Каков знак? Тогаш користеле сончеви часовници, ги знаете. Епа, бидеќи стигнахме до овој знак тука, знаете што? Што? <laughs> За следната сабота ја најавив астрономската проповед. Астрономската проповед ќе биде сендвич во оваа тема за исцелението на царот Езекија. И кога ќе завршиме астрономската проповед, тогаш во некоја наредна сабота, може би после Велик ден, ќе продолжиме со исцелението на Езекија. Значи сега ќе застанеме под деветиот стих, каде што прочитавме каков знак му предложил пророкот на царот. <laughs> А интересно како царот одговора го побарал од овие две опции, го побарал потешкиот знак. Според него било тоа потешко. <laughs> толку, толку инсистирал. Толку бил тврд орев. Вели, лесно е да се помести сенката 10 степени напали. <laughs> Како е ова лесно? Да прашаме НАСА дали може ова да го направи. Но не, нека се врати 10 степени назад патување низ времето, да се вратиме во минатото. Само Господ можел да направи волку големи чуда, кои што се од астрономски размери. Ако даде Господ живот и здравје следната сабота, ќе зборуваме посебно за нив и особено за некои интересни знаци на времето кои што Господ ги најавил дека ќе се случат со сонцето и месечината, во последното време, пред да настапи големиот и страшен ден Господов, а кој што астрономите во светот и мнози наверници забележале дека невообичаено се случуваат во текот на минатата и во текот на оваа година, и тоа, пазете, не било кога, туку за време на пролетните и есенските празници, за време на Пасха и Сеници и лани и оваа година невообичаени астрономски феномени.